Book 2 94 კავშირები პირველი კავშირები დაიცადე სანამ წვიმა გადაიღებს დაიცადე სანამ წვიმა გადაიღებს დაიცადე სანამ გავემზადები დაიცადე სანამ გავემზადები დაიცადე სანამ დაბრუნდება დაიცადე სანამ დაბრუნდება დავიცდი სანამ თმა გამიშრება დავიცდი სანამ თმა გამიშრება დავიცდი სანამ ფილმი დასრულდება დავიცდი სანამ ფილმი დასრულდება. დავიცდი, სანამ შუქნიშანზე მწوانه აინთება. დავიცდი, სანამ შუქნიშანზე მწوانه აინთება. როდის მიემგზავრები შვებულებაში? როდის მიემგზავრები შვებულებაში? საფხულის არდადაგებამდე. ზაფხულის არ დადეგებამდე? დიახ, სანამ ზაფხულის არ დადაგები დაიწყება. დიახ, სანამ ზაფხულის არ დადეგები დაიწყება. შეაკეთე სახურავი, სანამ ზამთარი მოვა. შეაკეთე სახურავი, სანამ ზამთარი მოვა. დაიბანე ხელები, სანამ მაგიდასთან დაჭდები. დაიბანე ხელები, სანამ მაგიდასთან დაჭდები. დახურე ფანჯარა, სანამ გარეთ გახვალ. დახურე ფანჯარა, სანამ გარეთ გახვალ. როდის მოხვალ სახლში? როდის მოხვალ სახლში? გაკვეთილის შემდეგ? გაკვეთილის შემდეგ? დიახ, როდესაც გაკვეთილი დასრულდება. დიახ, როდესაც გაკვეთილი დასრულდება. მას შემდეგ, რაც ის ავარიაში მოხვა, მუშაობა აღარ შეეძლო. მას შემდეგ, რაც ის ავარიაში მოხვა, მუშაობა აღარ შეეძლო. მას შემდეგ, რაც მან სამსახური დაკარგა, ამერიკაში წავიდა. მას შემდეგ, რაც მან სამსახური დაკარგა, ამერიკაში წავიდა. მას შემდეგ, რაც ის ამერიკაში წავიდა, გამდიდრდა. მას შემდეგ, რაც ის ამერიკაში წავიდა, გამდიდრდა.